Bolehkah kita menceritakan kemiskinan seseorang dengan tujuan agar orang tersebut membantu atau bersodakah kepada orang miskin tersebut? Boleh. Boleh. Si Kulan itu, si A, si B itu miskin. Suaminya belum ada kerjaan. Mudah-mudahan ada orang yang mau mencarikan dia bekerja. Begitu sesuatu.